פרק ל"ח: ויען אדוני את איוב מן הסערה ויאמר: מי זה מחשיך עצה ומילין בלי דעת? אזור נא כגבר חלציך, ואשאלך והודיעני. איפה היית ביוסי ארץ? הגד אם ידעת בינה. מי שם ממדיה כי תדע? או מי נטע עליה קו? על מה אדניה הוטבעו? או מי ירה אבן פינתה? ברן יחד כוכבי בוקר, ויריעו כל בני אלוהים. ויסך בדלתיים ים, בגיחו מרחם יצא. בסומי ענן לבושו, וערפל חתולתו. ואשבור עליו חוקי, ואשים בריח ודלתיים, ואומר עד פה תבוא ולא תוסיף, ופה ישית בגאון גליך. המימיך ציווית בוקר, ידעת השחר מקומו, לאחוז בכנפות הארץ, וינערו רשעים ממנה, תתהפך כחומר חותם, ויתייצבו כמו לבוש. וימנע מרשעים אורם, וזרוע רמה תישבר. הבאת עד נבחי ים, ובחקר תהום התהלכת? הנגלו לך שערי מוות, ושערי צל מוות תראה? התבוננת עד רחבי ארץ? הגד אם ידעת חולה. איזה הדרך ישכון אור, וחושך איזה מקומו. כי תיקחנו אל גבולו, וכי תבין נתיבות ביתו. ידעת כי אז תיוולד, ומספר ימיך רבים. הבאת אל אוצרות שלג, ואוצרות ברד תראה. אשר חסכתי לעצר, ליום קרב ומלחמה, איזה הדרך יחלק אור, יפץ קדים עלי ארץ? מי פילג לשטף תעלה, ודרך לחזיז קולות? להמטיר על ארץ לא איש, מדבר לא אדם בו, להשביע שואה ומשואה, ולהצמיח מוץ הדשא. היש למטר אב, או מי הוליד עגלת טל? מבטן מי יצא הקרח, וכפור שמים מי ילדו? כאבן מים יתחבאו, ופני תהום יתלכדו. התקשר מעדנות קימה, או מושכות כסיל תפתח? התוציא מזרות בעיתו, ועיש על בניה תנחם? הידעת חוקות שמים, אם תשים משטרו בארץ? התרים לעב קולך, ושפעת מים תחסקה? התשלח ברקים וילכו, ויאמרו לך, הננו? מי שט בטוחות חכמה, או מי נתן לשכבי בינה? מי יספר שחכים בחכמה, ונבלי שמים מי ישכיב? בצקת עפר למוצק, ורגבים ידובקו. התצוד ללוי טרף, וחיית כפירים תמלא, כי ישוחו במעונות, ישבו בסוכה למוארב. מי יכין לעורב צדו? כי ילדיו אל אל ישבעו, יטעו לבלי אוכל.